Dear Dhamma friends, we are going to start the day's talk. May everyone settle down for the talk and we give, give consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ විතක්ක ਵਿਚාරාණං වෝපසමාජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝ දිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීති සුඛං ဒ ුති අඥානං උපසම්පජ්ජ විහාසින්ති dear Dhamma friends, we are still progressing along this particular sutta known as Didavitakka Sutta. milí priatelia v Dame, a, ešte stále naďalej pokračujeme vo výklade tejto suty známe ako Dvedavitaka Sutta. so far we manage theoretically to understand how from the sensuous pleasure, uh, mind with sensuous pleasure, mind acquainted with the sensuous pleasure, gradually transferring to appreciate the solitude and renunciation from the sensuous pleasure. Áno, čiže doteraz sme teoreticky pochopili, ako mysel, ktorá ťahne k zmyslovým potešeniam, je naplnená zmyslovými potešeniami, nachádza útechu v samote a v odvrátení sa od zmyslových potešení. In uh, samatha or in concentration, concentration meditation method, we call this uh, preparing mind for the jhanic absorption. No, čiže e, v samate alebo v e, koncentrácii sa to nazýva e, príprava mysle na pohrúženie v džháne. And uh, that is apna jhana or absorption. So you can go inside and dwell uh, as you like once you mastered. Eh, čiže toto sa nazýva pana džhána alebo eh, plná džhána a to znamená, eh, keď dokážete do takejto džhány vstúpiť, tak potom, čo sa stanete jej majstrom, tak v nej môžete zotrvať tak dlho, ako si to prajete. So whenever you are inside the jhanic absorption, you have no distractions from the five hindrances. A keď ste v pohrúžení žhány, tak nemáte žiadne rozptýlenie zo strany piatich prekážok. Uh, instead of this full jhanic absorption, you can be at the excess concentration, upachara samadhi, whereby you can weaken the five hindrances. Uh, môžete byť aj v uh, prístupovej, uh, prístupovom sústredení alebo upačara samády, uh, ktorým oslabíte 5 prekážok. So most of the vipassana or insight teacher says whenever you reach that Upachara Samadhi, you access concentration. Either you can go to jhanic absorption or based upon this Upachara Samadhi, you can start upon Vipassana meditation. Eh, väčšina učiteľov eh, eh, vypasaní sa zhoduje v tom, že keď dosiahnete úroveň tohto upačára samády alebo prístupového sústredenia, môžete odtiaľ buď vstúpiť do eh, People Age Hány, alebo eh, môžete potom eh, z, to, z tejto úrovne uplatňovať vypasanú. So this is what you call uh, concentration restraint. Uh, toto sa nazýva akoby uh, uh, odvrátenie uh, sústredenia. So whether it is dry vipassana or vipassana through jhanic experience, you must have certain amount of concentration restraint. E, čiže mm, či už hovoríme o suchej e, mm, vypasanie alebo o vypasanie skrz džhány, je treba mať e, určitú silu alebo schopnosť no, tohto odvrátenia a tejto koncentrácie. So in the early part of our meditative life, we must learn the tactics and the know-how about the concentration restraint v počiatočnej fázi nášho duchovného života je treba, aby sme sa naučili taktiku, ako rozvinúť túto schopnosť koncentrácie. So whenever you are abiding with your primary object, whenever you are with continuity of the mindfulness, you can see the mind state or state of uh, stream of consciousness free of sensuous pleasure, but uh, as well as inclined to Uh, solitude, inclined to renunciation from the sense pleasure kind of mentality. Uh, čiže um, keď um, je treba, aby ste uh, dokázali uh, rozvinúť um, túto uh, schopnosť um, a, uh, vlastne uh, kto v tom vám pomôže akoby, mentalita no, akoby, osamotenia alebo opustenia zmyslových potešení. So learning that much of theory and expecting the mind state of solitude and free of sensuous pleasure with compared to the practicing the meditation and experiencing this kind has a very big difference. Je veľmi veľký rozdiel v tom, eh, keď o tom eh, viete iba veľa teórie a, a v tom, keď eh, máte v tom aj veľa praktických skúseností. So we people Maybe we have heard about this and not stopping at that theoretical level, we tried to put our effort and to experience this uh, concentration restraint. Uh, my uh, ako ľudia sme o tom mohli uh, veľa počuť, ale nemali by sme sa zastaviť na teoretickej úrovni, ale naozaj prakticky sa snažiť uplatňovať toto učenie o koncentrácii. So therefore we are being called as yogis. A preto sme označení, alebo nazývame sa ako yogi. So whenever you are you become successful in, the, in your yogic practice, not only the sense pleasure become diluted and renunciation pressure thoughts come uh, powerful, your hatred and your reactions also subsided and then kind of a loving kindness and friendliness, softness arises in your mind. Čiže keď uh, uspejete v tomto jogickom uh, snažení, uh, tak um, nielen, že sa akoby, uh, oslabí alebo oslabí uh, zmyslová uh, túžba uh, a um, ťahnutie k zmyslovému potešeniu, Ehm, a miesto nej sa objaví myšlienka myslenie alebo mentalita odriekania, e, ale e, okrem toho e, navyše sa oslabí aj hnev a miesto neho vyvstane vo vás táto mentalita mm, alebo tiahnutie k láskavosti a dobrotivosti. Uh, also your sleepy mind, slimy mind, congeal mind will be more diligent, more vigilant, and very awakening up to that concentration restraint. Čiže m, mm, taktiež m, mm, mm, až do výšky, až do miery vašej uh, schopnosti koncentrácie sa taktiež očistí alebo uh, oslabí aj vaša uh, e, zahmlenosť mysle, ospalosť, otupelosť a miesto nej sa rozvinie táto energia alebo um, odhodlanosť alebo horlivosť. So whenever you achieve this uh, concentration restraint, you see the vitality, the vigility, uh, alertness and uh, diligence and vigilance in your mind and uh, you are the first person to observe it as you do meditation. <clears throat> Čiže um, Mm, okrem toho eh, mm, sa vo vás eh, zrodí akoby, tak akoby jasnosť a eh, ostrosť mysle a veľká bdelosť a akoby všímavosť a vlastne vy sami budete prvý človek, ktorý tieto kvality vo svojej meditácii rozpozná. Mind then less and less to uh, associate the past or future so that it will be slowly, slowly free of uh, regression and uh, regret as well as the, too much of excitement, the mind will come back to the center whereby you feel somewhat comfortable. Čiže oveľa menej sa budete spájať s myšlienkami s minulosťou alebo s budúcnosťou a tým budete mať aj menej lutosti e, a vzrušenia a budete viac vo svojom strede e, v prítomnom okamihu, čo vám dá väčší pocit e, pohody. Your confidence arises, your faith, resolute faith arises, so that your perplexed mind or entertaining doubts will be slowly, slowly reducing. A taktiež vo vás vystane hlboká dôvera alebo silná dôvera, čím vlastne akoby komplexnosť vašej mysle a akoby tiahnutie k pochybnostiam sa tiež umenší. So whenever this kind of a mentality happens, either you can enter into the jhanic experience or you can understand whenever the hindrances are weaker, your foresight your clarity of mind will be clarity of the mind is increasing. Čiže keď toto nastane, tak sa mu, buď môžete rozhodnúť akoby vstupovať do žhán, alebo budete tak či onak vidieť, že jasnosť vašej mysle sa rozvíja. So either this absorption or this uh, excess concentration, uh, you are ready to start the insight or see things as they are. Čiže či už pôjdete do pohrúženia alebo budete pracovať z úrovne prístupového sústredenia, tak tu ste pripravení začať uplatňovať vhľad alebo vidieť veci také, aké sú. If you are entering into the Janic experience, within that jhanic time, you can't develop inside meditation, you can't see things as they are. But after getting up from the jhanic experience, you get a, quite a period of time whereby mind is still clear, mind is still agile, mind is still vigilant, then you can apply that vigility into insight or vipassana kind of meditation. počas toho, ako spočívate v pohružení džhány, nie je možné uplatňovať tento vhľad, ale potom, ako z džhány vidíte, mysel má ešte určitý čas vlastne túto akoby zvýšenú akoby bdelosť a mm, jasnosť na to, že práve v, tejto, v tomto okamihu alebo v tejto fázi môžete potom uplatňovať vhľad. So in this first jhana, uh, changing from sensuous pleasure to the renunciation kind of thing, still you must apply your mind, still you must sustain your mind with the primary object. That means you have uh, some activities, you have some uh, exertion of energy to maintain this first jhanic experience. of uh, prvé ešte potom, ako ste sa odvrátili od zmyslového potešenia a rozvinuli odriekanie, ešte stále je treba vynakladať úsilie a smerovať pozornosť na primárny objekt, aby ste udržiavali túto skúsenosť džhány. As far as you have to apply it mind or sustain the mind, as far as you have to exert the energy, you can't completely entertain full jhanic blessings. pokiaľ ešte vynakladáte mentálne úsilie, ehm, nemôžete plne prijať požehnanie džhán. For example, if you are going to stay in this jhanic experience with your mastery, towards the end of the one hour's time, you feel mind is tend to jump out and run with other secondary objects. you have to access so much of energy, so much of uh, exertion or in exertion of energy to keep this lingering jhanic bliss. Čiže keď napríklad a, uh, praktikujete džhánu hodinu, a uh, môžete mať skúsenosť, že ku koncu a, uh, tejto skúsenosti prvej džhány a, <clears throat> mysel už a, má <clears throat> silný sklon sa akoby poletovať alebo sa zaoberávať zaoberať nejakými sekundárnymi objektmi a preto musíte vynaložiť veľa energie alebo úsilia, aby ste mysel udržali v tejto skúsenosti džhány. So therefore, uh, Samhita masters or the teachers for the jhanic experience, jhanic uh, meditation, they say you must compare as soon as you enter into jhana, you are with full of bliss, and towards the end of your period, maybe one hour, the blissful situation reducing, you, are, you have to exert so much of energy. So in that way, you have to understand the advantage and the disadvantage of the jhanic experience chronologically. Čiže majstri ehm, alebo učitelia ehm, džhán, ehm, majstri šama, samaty alebo učitelia džhán, Eh, eh, hovoria, že eh, keď vstúpite do džhány, tak táto skúsenosť je sprevádzaná blaženosťou. A potom, keď praktikujete napríklad hodinu, tak potom ku koncu džhány musíte vynakladať veľa úsilia na jej udržanie. Čiže potom si môžete zvážiť alebo ujasniť mm, chronologicky vlastne, čo sa dialo alebo mieru vašho úsilia. So that means even if you manage to reach the first jhana experience, better to train under a teacher uh, to master the jhana, season that it, and to understand at the beginning it is blissful, towards the end it has its own due disadvantages. Čiže preto, aj keď máte nejaké skúsenosti s žhánou, tak je lepšie cvičiť alebo praktikovať žhánu pod vedením skúseného majstra, aby ste sa sami stali akoby zrelými alebo stali majstrom džhány a taktiež aby ste akoby pochopili, že zo začiatku je tá skúsenosť džhány blážená, blažená, ale potom ku koncu má svoje nevýhody. if you have no that kind of mastery, if you don't, if you don't have that kind of a, uh, seasoning, and if you wish to jump into the next jhana and next jhana, you may be weakening your foundation in concentration restraint. Čiže pokiaľ nedosiahnete túto potrebnú úroveň majstrovstva, a chcete skočiť na ďalšiu džhánu a ďalšiu džhánu, môžete tým oslabiť svoju schopnosť koncentrácie. The example cited here is if a cow is grazing in a steep slope, uh, that cow must take care about her steady, its steady while grazing otherwise can slip down. A príklad, e, ktorý sa tu uvádza, je, že kráva, ktorá sa pasie na e, prúdkom svahu, e, musí počas toho, ako sa pasie, ako je trávu, musí dbať na to a stať veľmi pevne, pretože inak by sa mohla zošmiknúť a zviesť sa dolu. The cow may see very green grasses up there, but if she is not sure about the steadiness in her forelegs, she will she must not release the hind legs so that there won't be any misbalance in her body. Čiže hm, hoci kráva vidí krásnu zelenú trávu, ktor, z ktorej sa môže napásť, um, musí dbať na, akoby, na to, že svojimi všetkými štyrmi nohami stojí pevne na zemi. So likewise when you are repetitively apply to this jhanic experience, first jhana, you must understand towards the latter part the applying thoughts and the sustainable sustaining thoughts are becoming distraction. Ehm, čiže aby si udržala akoby rovnováhu. Ehm, čiže keď ehm, uplatňujete túto skúsenosť žhány, tak je treba, aby ste pochopili, že ku koncu tej skúsenosti sa tieto dva akoby, aplikované myslenie a aplikovaná pozornosť a udržiavanie objektu, vlastne tieto dva sa môžu stať prekážkou. they call vitakka and vichara. Vitakka means applying thoughts and vichara is the sustainable thoughts or sustaining thoughts. So knowing they are not in nature towards the latter part of the first jhana, with his or her experience, he or she may make a determination, may I go to the second jhana, which is free of that applying thoughts and the sustaining thoughts. Čiže um, tieto dve sa nazývajú vitaka a vičara, alebo uh, aplikované, uh, aplikovaná uh, pozor, pozornosť a udržiavaná, alebo aplikovaná myšlienka a udržiavaná myšlienka. Uh, a vlastne rozpoznať, že ku koncu uh, tej prvej džhány sa uh, stávajú prekážkou a rozhodne sa, že chce vstúpiť do druhej džhány, v ktorej už není ale tieto dve už tam nie sú. So whenever you successfully enter into the second jhana, which is free of vitakka vichara, your rapture and your pleasure will be more prominent than the first jhana. Keď sa vám podarí vstúpiť do druhej džhány, kde, je, mm, kde už nie sú vitaka a vičara, tak naopak sa stanú výraznejšími radosť a potešenie alebo radosť, tak toto je vlastne výhodou druhej čány. So if you come back to the vipassana yogi or dry vipassana yogi without jhanic experience, he or she also may experience the sustaining thoughts with the primary object and while continuing the relationship with the primary object, the distance from the object and the observing mind will be slowly, slowly reducing. Čiže aj pre jogiho, ktorý praktikuje vypasanu, alebo túto suchú vypasanu, tak aj pre neho je mm, vlastne eh, v jeho vypasane je prítomné toto, eh, táto aplikovaná myšlienka na eh, primárny objekt, ale tá vzdialenosť medzi pozorujúcou myslou a medzi primárnym objektom sa postupne zmenšuje. So whenever the object and the observing mind come closer and closer, the noting and the seeing too much of seeing the characteristics will be some kind of a distraction So he or may, he or she may maintain the object without much of noting and without much of pondering at that level. Čiže mm, keď sa uh, táto vzdialenosť medzi pozorujúcou myslou a medzi objektom začína zmenšovať, tak mm, tento praktikujúci E, používa e, menej e, označovania a taktiež menej uvažovania o charakteristikách a podobne. A vlastne, takže na tejto úrovni, keď sa to začne približovať a pozorujúca mysel a objekt, tak vidí, že je menej treba označovať a uvažovať. Imagine a young boy is chasing behind a beautiful girl. Predstavte si, že chlapec, mladý chlapec uh, um, chce zbaliť eh, krásnu, krásne dievča. At the beginning to get the attraction you have to give so much of handkerchiefs and the chocolates and so much of gifts. Na začiatku, keď ju chce zbaliť, tak musí jej dávať rôzne darčeky, rôzne šatky, eh, čokolády a podobne. Musí vynaložiť veľa úsilia. So whenever you comes to know that girl also attracted to you, then so much of chocolate and the chiefs and the gifts not necessary. You can have the love. Čiže keď eh, po nejakom čase eh, tá dievčina začne byť priťahovaná k vám, už není treba jej dávať toľko darčekov, šatiek, eh, čokolád mm, a potom môžete mať s ňou lásku. I don't know from the female side, this is from the male side. <laughs> ja to nepoznám z pohľadu ženy, toto je z pohľadu muža. <laughs> So still if you are going to give chocolates and the handkerchiefs and everything, girl will misunderstand you. <laughs> Ak jej budete eh, stále napriek tomu dávať eh, šatky a čokolády a podobne, eh, tak vás možno nebude chápať. So that's how in the Vipassana yogi, whenever he or she understand the object is uh, fairly face to face and close, you have to just give a chance, the mindfulness to do the task without much of regimenting, without much of noting, without much of pushing. Čiže pre jogiho praktikujúceho vypasanu, keď je objekt dostatočne blízko, tak mal by ako keby opustiť akoby, taký akoby vojenský prístup alebo prílišné úsilie, prílišné označovanie. we naturally mind is going to the object and without go, without going other secondary objects and if it is happening automatically effortlessly you are bound to feel the rapture and the pleasure mm -hmm. Čiže keď sa mysel nezaoberá sekundárnymi objektmi, ale prirodzene a bez úsilia zotrváva na primárnom objekte, tak zákonite budete zažívať potešenie a blaženosť, radosť. Using these examples, Pandita Sayadaw, the Burmese Sayadaw used to say, uh, the experience is not stratified like in samatha, but vipassana yogi also follow the same course. Uh-huh. Čiže uh, Sayado Upandita z Barmy hovoril, že um, um, excuse me, stratify? Not uh, layers, not uh, uh, episodes separately, but it's a gradual, it is increasing. Here vipassana going by step by step by step like. Uh-huh. Čiže vo vypasane postupujeme krok za krokom, postupne, kým v tej samate alebo v džháne akoby sme, sme od toho ponorení. The samatha is just like you are climbing along the staircase. Vipassana is an escalator. You are slowly going up. Čiže samatha je niečo ako keď kráčame po schodoch a vipassana je niečo ako vo výťahu, keď stúpame hore. So whenever you experience this second jhana experience, either by vipassana way or oh, by the Samatha way, basic feature is things are happening automatically, effortlessly, and you feel rapture more and more and the pleasure more and more. Čiže skúsenosť spojená s touto druhou džhánou, či už uh, sp- skrz prax samaty alebo skrz uh, eh, vypasanu, Mm, je, že veci sa, mm, objekt alebo veci sa objavujú bez úsilia, prirodzene a cítite väčšiu a väčšiu radosť a potešenie. Uh, this is in phys uh, physical way your observing mind and the observed object become closer and closer and closer. Čiže aj na fyzickej úrovni uh, pozorujúca mysel a pozorovaný objekt uh, sa viac a viac a viac približujú. So there is no distraction even outside sounds are there, even the body is painful, all everything appear, everything disappear, and you feel the familiarity, acquaintance, closeness with your object with this pleasure. Čiže mm, keď dojde k takémuto zblíženiu, približeniu s e, objektom, e, vy už nevnímate e, nejaké rušivé zvuky vonkajšie alebo telesnú bolesť, ale cítite túto veľmi, veľmi akoby blízkosť, veľmi akoby veľkú oboznámenosť a blízkosť s objektom. So whenever it is happening in the vipassana kind of explanation, you can see the difference between the in-breath and out-breath, or rising and falling, but you, you are sure you are mindful with breathing. Čiže keď sa to deje v, v, v kontexte praxe vypasaný, tak vlastne vy eh, ste si istí, že eh, dýchate, že ste všímaví, ale už neviete rozlíšiť, eh, či sa jedná o nádych alebo výdych. So you are developing the confidence that mindfulness is continuous, but the characteristics of the in-breath versus out-breath is slowly, slowly disappearing, but you are sure you are with the breath. Čiže um, um, udržujete kontinuálnu všímavosť, Eh, charakteristiky eh, nádychu aj výdychu sa postupne zmývajú alebo strácajú, eh, ale vy ste si istí a máte dôveru v to, že stále zotrvávate s dýchom. According to the samatha jargon or samatha explanation, even this rapture in the jhanic experience, second jhana, while you are entering into the jhana, the rapture is very prominent very conspicuous, but slowly, slowly when you are going to live in the jhana for 50 minutes, 60 minutes, 65 minutes like, that rapture slowly, slowly disappearing. Čiže podľa vysvetlenia samaty, keď vstúpite do tejto druhej džány, objaví sa akoby táto veľká radosť a potešenie, ale potom ku koncu žhány, keď už nezotrváte napríklad 60-65 minút, tak aj táto radosť postupne odíde. Or in other way, the first day you go into the first second jhana, it, you may feel the rapture very prominently, but when you are repetitively applying, second, third, fourth, fifth, like, the the thrills and the frills in this pleasure or this rapture will be slowly, slowly reducing. No, Čiže, alebo inými slovami, keď prvý deň, keď vstúpite do tejto druhej džhány, tak sa objaví by veľká radosť, ale postupne, keď ju budete praktikovať potom druhý, tretí, štvrtý, piatý krát, tak sa objavia rôzne akoby, ťažkosti alebo rôzne táto radosť už nebude akoby tak zjavná alebo silná. So even in the vipassana way, whenever you experience this kind of a rapture, you may be so elated, you feel like running to the teacher and reporting even in the midnight. Aj eh, keď praktikujete vypasanu, tak eh, vlastne eh, táto radosť je tak silná, tak intenzívna, že vy ste z toho taký natešení, že by ste naradšej hneď skoči, vyskočili a išli mu e, za učiteľom, išli mu to reportovať, aj keby to bolo o polnoci. When it's happening again and again, if the yogi is mature enough, he or she can let it happen again and again. Each time the amplitude, the mm, peak of the rapture slowly, slowly, slowly reducing. Čiže keď sa s ňou jogi oboznámi, tak vlastne vrchol tejto radosti a jej intenzita sa postupne alebo pomaly zmenšuje. Many misunderstand thinking, I am losing the jhanic experience, I am losing the mindfulness, I am losing the concentration life. Veľa ľudí si to nesprávne vysvetľuje tak, že si ho nahovárajú, že strácam všímavosť, strácam koncentráciu, strácam tú džánu. So if you are, if, even if you are uh, lucky to get the love of the girl, when you are meeting again and again, it become not so much with thrills and frills. <laughs> Čiže podobne ako keď, ste, e, keď si užívate lásku e, s dievčaťom, e, prvýkrát je to veľmi akoby intenzívne, ale potom keď sa, si s ňou opakovane užívate, tak už to stratí svoje čaro. It is not a mistake of the girl. Není to chyba toho dievčaťa. So exactly in the meditation also, when it is happening, you see the disadvantage of the rapture And then only you are mature enough to go to the next jhana, where rapture also not available, but the utter pleasure. Mm. Čiže eh, není to chyba toho dievčaťa, ale eh, podobne aj v meditácii mysel v nejakom určitom zmysle pochopí akoby nevýhodu tejto, mm, tohto potešenia a druhej žhány a vlastne a potom sa akby nasmeruje k tretej džhane, kde už je potom iba čistá, ehm, čistá radosť. So when explaining the second jhana by Buddha to be, he says that you develop self-confidence and you get the signless kind of object. That is the characteristic of the second jhana experience. Čiže budúci Budha vysvetloval skúsenosť e, druhej džhany tak, že e, <clears throat> mm, získate e, seba dôveru a vlastne ten objekt sa stane bezznakový. Je tam skúsenosť bezznakovosti objektu. So abandoning the, the rapture, if you are going to the third jhana, whereby the pleasure is prominent, the characteristics are your equanimity, and the strength of your mindfulness. Čiže keď opustíte túto radosť druhej džhány a prejdete do tretej džhány, kde je čisté, čisté potešenie, tak tam je ešte silnejší, silnejšie faktory sú rovnosť a všímavosť. So from the second jhana to third jhana appear kind of a maturity rather than the robust, young, uh, attitude uh, in the second jhana. Čiže z druhej do tretej džhány sa objavuje akási zrelosť v porovnaní s tou uh, prvou až druhou džhánou, tam je skôr taká mladistvá robustnosť. In the third jhana, thereby the pleasure is very prominent, each and every inbred become a source of a uh, pleasure. Čiže v tretej džháne je uh, prominentná, prominentné potešenie a um, každý jeden nádych a výdych je zdrojom potešenia. With this equanimous mind, when you see the outbreath, when, when you are starting right from the beginning, through the middle, and to see the outbreath tracing towards the end, you feel pleasurable. It is called beautiful breathing. Čiže mm, v um, tejto tretej žháne Ehm, aj keď ehm, začínate z výdych aj uprostred, aj ku koncu výdychu, ehm, vo všetkých fázach stále cítite potešenie a toto sa nazýva krásny dých. So in the Satipatthana Sutta, the Buddha mentioned sabbakāya patisangvedi assasissāmi iti sikkhati sabbakāya patisangvedi passasissāmi iti sikkhati v Satipatána sute Buddha hovorí toto. observing right from the beginning through the middle to the end, you see the whole breath body. In breath, out breath. Čiže m, mm, m, mm, pozorujúc uh, celé, uh, celú, celé telo dýchu alebo celý dých od začiatku cez uh, prostredok až ku koncu. Nádychu aj výdychu. So you can be a Hungarian without eating, without drinking, you can depend upon the breath. Môžete byť uh, uh, hladný a smedný a, a môžete sa akoby uh, živiť um, mm, dýchom. So each and every breath become a source of pleasure. A každý jeden uh, dých sa stane uh, zdrojom radosti, potešenia. So the, at that time the breathing also slowly, slowly disappearing. Or we can say the gross breath becoming medium or subtle. Čiže v tomto bode sa tiež môže stávať, že dých buď ustane, alebo hrubý dých sa stane stredne hrubý alebo jemný. At that time you must not try to not, you must not try to do force breathing, you must not expect the gross breath to come, you must understand this is a sign of progress. A v tomto bode uh, vy akoby už nesmiete označovať uh, a nesmiete nejak ten dých nejako nutiť, ale musíte pochopiť, že keď k tomuto dochádza, je to znamenie pokroku. So when that happens, if you are not keeping the mind fully alert, fully diligent, there may be chances for you to fall into sleep. Čiže v tomto bode, pokiaľ nie ste dostatočne všímaví, plne všímaví a e, tiež e, vytrvalí alebo pilní, e, je tu tiež šanca zaspať. To in order to get the maximum benefit of this mental state, you have to keep alert, you have to be diligent and vigilant to see how much we can be happy with just fear, with the breath. Eh, čiže ehm, aby, ste, ehm, aby sa vám to nestalo, tak eh, je treba, aby ste maximálne udržiavali eh, všímavosť a ostražitosť a bdelosť a boli si vedomi toho, ako človek môže byť plne šťastný iba s dýchom. It compared to this third jhana experience when you go to the furtherance to the fourth jhana, mindfulness becomes so lucid, so clear. and you are so equanimous, you feel like see through the breath. A čiže keď idete ďalej a v štvrtej džháne um, a je všímavosť uh, tak jasná um, a je tam taká rovnosť, uh, že vy máte pocit, že uh, vidíte úplne cez, cez dých. So even at that level, if you maintain, if you check your the pulses, if you check your air movements, uh, scientifically one can say the usage of oxygen is less and the pulse rates are very low level, healthy, and you can continue long time with least amount of burning of fuels. Uh, čiže um, na, v tomto bode vlastne aj z vedeckého pohľadu môžeme povedať, že sa vám veľmi zmenší uh, telesný uh, puls, um, a vlastne aj príjem kyslíka a sa veľmi zmenší a vy dokážete dlhší čas, dlhý čas otrvávať s minimálnym uh, príjmom uh, kyslíka alebo dýchania. The Samatha teacher, Samatha master says, when you come up to the, the fourth jhana experience, the breath is almost ceases to exist. Uh, majstri samaty hovoria, že keď sa dostanete na úroveň uh, tejto štvrt, skúsenosti štvrtej džhány, tak uh, váš dých takmer prestáva existovať. But if you are a newcomer to the fourth jhana, sometimes you feel like to check whether breath is available or not. Ale keď ste nováčik uh, v štvrtej džháne, tak vlastne niekedy máte um, sklon uh, skúmať alebo sa uisťovať, že či uh, stále ešte dýchate alebo nedýchate. whenever you do this kind of experiment in this jhanic experience in the fourth jhana, you break your jhanic trend. Uh, čiže keď uh, toto robíte, uh, tak vlastne zas zabrzdíte svoj vlak, džhánický vlak, v ktorom sa veziete. So don't do experimenting, instead season it long time, then only you may come to know that at, the, at that level there is no breath, and no friction, you are in utter peace. Čiže neexperimentujte, ale místo toho kontinuálne ju praktikujte a potom zistíte, že tam není vlastne, tam sa dých ustane a, není tam žiadne trenie a, je tam úplný mier alebo pokoj. Uh, this is a kind of a junction, this is a kind of a uh, turning point according to the teaching of the Buddha. A toto je podľa učenia niečo ako eh, bod, kde sa otočíme. From there, that means from the fourth jhana, you can get out from the jhana and go to vipassana or you can go to the immaterial jhana, uh, you can have bifork junction at that level. Na tejto úrovni môžete sa uberať dvoma cestami. Jedna je e, cesta e, vypasaný a druhá je potom cesta, že sa zameriate na nehmotné, nemateriálne e, džhány. So in this uh, Dvedavitaka Sutta, Buddha never proceed along the non-materialistic side, but instead uh, come out of jhana and try to let the mind to grow towards the nibbana. Čiže mm, podľa Dveda Vitaka Suty Budha tu v tomto bode nepokračoval k nehmotným, nemateriálnym džánam, ale nasmeroval mysel k ďalšiemu rozvoju smerom k Nibáne. So in this particular sutta the Buddha explained at that level of purification of the mind and the bright, unblemishes, rid of distractions, mind is so prepared to go for the extrasensory perception or higher level of knowledges. čiže a, podľa tejto suty tu Budha vysvetľuje, že na tejto úrovni je mysel a, úplne akoby čistá, žiarivá, akoby bez poškvrn a je e, pripravená alebo dokáže mm, rozvíjať vyššie e, e, úrovne poznania, vnímania. So, to proceed along the sutta, at that moment the Buddha to be, pay attention or direct the mind to his to see his past lives. Čiže podľa tejto suty Buddha v tomto bode nasmeroval svoju mysel k poznaniu svojich minulých životov. So without the hindrances, he can now look backward as much as possible due to his clarity of the mind. Čiže bez akýchkoľvek prekážok sa teraz dokázal vďaka tejto veľkej jasnosti mysle pozrieť späť veľmi ďaleko. The, in this particular sutra the Buddha says, Buddha to be, develop that kind of a mental state and he directed his mind to the past lives. Čiže podľa tejto konkrétnej súty eh, Buddha rozvinul túto úroveň a z nej potom nasmeroval eh, pozornosť a mysel na poznávanie minulých životov. The contemporary Samatha teachers instead this is by directing the mind if it is not going to the past you better develop immaterial jhanic experience also. E, súčasní učitelia samaty hovoria, že e, v tomto bode, e, pokiaľ nezameriate mysel na poznanie minulosti, je lepšie alebo by radia rozvinúť aj nemateriálne jhany. So four jhana with materiality, another four jhana with immaterial uh, sphere. Čiže e, sú štyri džhány e, vlastne v hmotnej alebo materiálnej rovine a potom sú štyri v nemateriálnej sfére. And you can use eight objects. Earth element, the air element, the fire element, white color, blue color, red color, gray color, like eight objects you can use and each objects will help you to develop eight jhana for material and for immaterial. Uh, môžete použiť uh, 8 objektov, um, ktoré vám pomôžu rozvinúť týchto 8 džhan. Um, čiže uh, oheň, uh, zem, uh, oheň, uh, vodu, uh, vzduch a potom uh, 4 farby. Um, to som nezachytil úplne presne, nejaká Mm-hmm. ďakujem. A tie vám pomôžu <laughs> eh, rozvinúť týchto 8 eh, porúžení. So after the, developing this 64 kind of jhana, you have to practice in, in a such a way to master yourself, to see with, this, with that kind of a mastery, uh, you can go to extrasensory perceptions like seeing the past life. Čiže s týmito 64 akoby, pohrúženiami ich cvičíte do takej miery, až ich, ste ich majstrami a potom uvidíte, či ste vďaka tomu rozvinuli túto schopnosť nadzmyslového vnímania a môžete ho použiť na videnie, poznanie milých životov. So Buddha to be first directed the mind to see his own past life Once that is achieved, next he uh, directed the line, directed the mind to see the passing away animals and the beings and reappearing of the animals and beings in a present moment. Um, čiže budúci Buddha uh, najskôr nasmeroval uh, mysel na poznanie svojich vlastných uh, minulých životov a potom uh, v druhom kroku nasmeroval uh, Eh, mysel k akoby, eh, eh, mm, ostatným bytostiam, čiže napríklad zvierat alebo aj iných tvorov, ktoré zomierali a znovu sa rodili v tom okamihu. So, Pubbenivasanusati, that means to see his own past life is the time dimension and to see the present moment arising and passing away and passing away and arising animal, it's a space dimension. Eh, čiže mm, videnie eh, svojich minulých životov to je dimenzia času a videnie eh, v prítomnom okamihu zanikanie a znovu vznikanie bytosti to je dimenzia priestoru. So once that is uh, fully established and clear, then only he attend or turn the mind to the tains, his own inherent or directed dispositions and it was very clear to him with the, his own past lives as well as the passing away and arising animals, arising beings. So then see how much he is carrying his own personality traits, his own likings and disliking, his own habituation in his mind uh, as a suppressed situation. Čiže mm, na základe eh, akoby jasného a eh, ustanoveného poznania svojich minulých životov, na základe tohto eh, akoby jasného ustanoveného poznania zániku a vzniku bytosti. A potom nasmeroval pozornosť na svoje vlastné akoby zákaly alebo nečistoty, svoje osobnostné črty, vlastne svoje potlačené priania a nepriania Um, vlastně tento zánik jakoby těchto a Unless otherwise you have so much of clarity, it is difficult one to see one's own personality traits, one's own likings and disliking, one's own habituation, because you consider that as your norm, so much so you are blind to it. Čiže pokiaľ nerozvinete takúto veľkú jasnosť v mysle, je veľmi ťažké vidieť svoje vlastné osobnostné črty a svoje vlastné eh, to, čo máte radi, čo nemáte radi, svoje vlastné zvyky. Eh, vy to nedokážete vidieť jasne kvôli tomu, že je to vašou súčasťou. Eh, hm. So one has to take oneself in the third man's view and the then only one can see with perspective with the other animals how much likings and dislikings we are hankering, how much personality traits we are hankering, how much habits we are hankering and how much we are justifying it rather than see them as a burden. Čiže až z perspektívy akoby eh, nejakej ďalšie osoby alebo nejakého tretieho človeka alebo eh, pohľadu iného človeka na seba, dokáže, dokážeme vidieť, ako veľa, alebo tie rôzne, alebo ako veľa rôznych osobnostných črt, ako veľa toho, čo máme radi a čo nemáme radi, ako veľa zvykov, rôznych zvykových vzorcov máme, v ktorých si vieme a vidíme ich ako, mm, ako, nejak, ako záťaž. So you had to be so innocent You have to be so straightforward to see or know who am I. Že musíte byť tak nevinný, no, tak ako keby priami, aby ste naozaj videli, kto ste. As far as we are living in the social life, we are always show off, we are always perverted, we are always exaggerating. Ale keď žijeme eh, v spoločnosti, tak eh, vždy eh, máme toľko rôznych pós, vždy sa tak pretvarujeme, vždy tak mm, preháňame. Even if you wish to rid of these perversions, this cheating nature, this uh, exaggeration, it is not easy to get rid of them by mere wish. Uh, uh, akokoľvek sa chcete zbaviť týchto per, tejto perverzie, akokoľvek sa chcete zbaviť týchto, tohto preháňania, je to veľmi ťažké to urobiť iba na základe svojho priania. So once the Buddha to be became the Buddha with this kind of uh, omniscient knowledge, it was not limited to him, it was for the sake of us also. A e, keď si Buddha osvojil túto vševediacú múdrosť, tak to nebolo obmedzené iba na neho, ale bolo to k dispozícii aj všetkým ostatným. even after 2600 years, still we can make use this methodology and then proceed along the path if you are follow it meticulously. Čiže aj uh, eh, dodnes, uh, eh, po 2600 rokoch, môžeme túto cestu a túto metodológiu použiť, uh, ak ju akoby, um, seriózne, úprimne uplatňujeme. The, at the end of the sutta, the Buddha give a parable for someone to understand this whole story. Na konci uh, tejto suty Buddha dáva prirovnanie, um, um, akoby ako sumár, zhrnutie uh, eh, celého príbehu. Uh, imagine a shallow water pond with clear water, a lot of deers as a herd used to come and drink. Eh, predstavte si eh, lesné jazierko, kde je čistá, čirá voda a kde chodí eh, piť veľa mm, divokej zvere. So there's a clear path from the forest to the, the pond that is called deer path. A je um, jasná cesta z lesa uh, k tejto uh, čistej vode. A Je to um, nejaká cesta sr, srniek. Imagine another person came and blocked that path and put thorns and everything and led the deers to follow thorny path and whereby he fixed some artificial deers so that the deers will take the wrong path. Čiže predstavte si niekoho, kto tam príde, zablokuje tú cestu a mm, dá tam nejaké falošné srnky a vedie tie srnky nesprávnou cestou. This is the world usually without the Buddha. Toto je obvykle svět bez Budhu. So whenever the Buddha comes, he clear open the, the, the famous deer path and let the deers to go as they, according their will, to go and entertain the clear water. Čiže uh, Buddha uh, príde, on vlastne odstráni uh, tú, tie prekážky, um, um, otvorí znovu tú cestu, tú uh, cestu srnie, pre srnky, takže srnky môžu ísť a napiť sa čistej vody. So even the uh, ignoble man come and block the path, even the ignoble man come and set the artificial deers to mislead the deers, the water pond is available. Čiže hoci ten uh, by, uh, nevedomý človek uh, Mm, zablokoval cestu a hoci e, nastražil nejaké umelé falošné srnky, aby zviedol e, srnky e, zo správnej cesty. Táto čistá voda je tu vždy k dispozícii. So you have to understand what is the thorny path and what is the comfortable path. čiže musíte pochopiť, čo je akoby tá pohodlná cesta a, tá druhá to je trnistá. Mhm, torný. Mhm. And there are some people, they are very perverted. They wish to disturb this comfort zone and the least frictional path. They are fixing very, very complicated paths and set traps to, so that people will be misdirected. A čiže sú zlovoľní ľudia, ktorí vlastne zahmlievajú túto um, pohodlnú cestu, priamu cestu a miesto toho uh, predstavujú jakoby, e, nejaké cestia alebo špatné cesty, aby zviedli uh, vlastne tieto srnky? Present day advertisements are a good example. Dobrým príkladom toho sú reklamy, ktoré v dnešnej dobe vidíme. Completely misleading people. To je niečo, čo úplne zavádza ľudí. So sometimes companies spend 40% of, your, of its profit for the advertisements niektoré firmy až 40 svojho zisku utrácajú na reklamy. So it is very difficult for a commoner to understand the perverted idea or agenda behind these advertisements. A pre bežného človeka je často veľmi ťažké preniknúť túto perverznosť alebo to, čo, tú agendu za týmto reklamami. No use of blaming and fighting with these advertisements. Instead, you must understand the clear path. You must understand the least frictional path is available. You have to be mindful. You have to be with the quick wit. Um, čiže uh, nemá zmysel s nimi bojovať, um, mm, alebo, uh, ale uh, je treba miesto toho pochopiť, uh, ktorá cesta je akoby správna, uh, ktorá cesta je bez uh, trenia a vlastne tou cestou sa vybrať a ísť po nej. So, ending this particular discourse, the Buddha says, So monks, I have declared the path. There are some forests, there are some trees under, under that you can sit, there are some solitude place. Please be mindful, develop this concentration uh, restraint and find your own path. a ku koncu tejto suty Buda hovorí, že o mniši e, sú e, stromy, sú e, lesné samoty. Mm, buďte všímaví, rozvinte koncentráciu a chodte po tejto správnej ceste. Buddha is not a savior, he is just depicting the path, he is just showing the path. A Buddha není spasiteľ, on iba ukazuje cestu. You have to strive. Vy sa sami musíte snažiť. So you have to strive with the only method that is what you call trial and error. Musíš sa snažiť a ty jediná cesta, ktorá je, je uh, pokus omyl. If you know different stages and if you know the sequential uh, procedure of your developing mind, it will be easier for you to have the confidence. Ak uh, poznáte cestu, ak poznáte rôzne štádia uh, vývoja alebo cesty, um, tak potom pre vás bude ľahšie mať dôveru. Otherwise, even, even if you are trotting this correct path, there may be some entertaining of doubts. There may be some uh, lack of confidence. Čiže uh, inak možno, aj keď idete po správnej ceste, ale možno sa objavia nejaké pochybnosti, možno nebude ma, nebudete mať dostatok uh, dôvery. That is why the practicing yogis is must read this kind of a sutta, discuss this them and put into practice so that it will, the, the path will be uh, more or little more with confidence. Čiže preto by uh, praktikujúci jogi, jogini mali uh, takúto sutu uh, študovať, mali by o nej uh, diskutovať um, a potom uh, by ju mali um, by toto učenie uh, s dôverou uplatňovať v praxi. This is called the Sutanugahita or facilitating with theoretical knowledge. A, čiže to sa nazýva takto, alebo sú tá, a, a, ktorá dáva teoretické poznanie. One of the thing the yogi must follow in a retreat like this. Uh, je to m, tak, uh, akú by mal jogi uh, na takomto zásede alebo ústraní uh, nasledovať. So with this remark, i am going to conclude the today's talk as well as the whole series of the talks. Čiže a s touto poznámkou, mm, s touto vetou by som rád e, uzavrel, e, ukončil e, dnešnú, dnešný výklad, dnešné, dnešnú reč a taktiež vlastne celú sériu prednášok v rámci tohto kurzu. Thank you very much for listening. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Sádu, sádu, sádu. sádu. So now it is time for sharing merits with the, all the seen and unseen beings. Teraz je čas zdieľať zásluhy so všetkými viditeľnými a neviditeľnými bytostiami. So to make it short, I would say the organizing a retreat like this is not a simple task. Aby som to skrátil, tak by som povedal, že zorganizovať takýto zásad to není jednoduchá úloha. To have this kind of a success we must have the blessings from the seen as well as unseen beings. A keďže jsme uspěli, tak muselo tu být požehnání od viditelných a od neviditelných bytostí. So we have to thankful, we have to pay gratitude to the all the seen and unseen beings, those who help organize this retreat. We will do that with three times sadhu, sadhu, sadhu. A Sadhu, sadhu, sadhu. Equally, uh, the, our dear and near ones and the relatives back at home also was helpful for us to uh, have this time. So therefore, uh, all the dear and near ones, living or non-living, may share our merits, may partake our merits, by listening our sound of sadhu. A taktiež naši blízky doma, ktorí nám tiež pomohli, aby sme sa mohli zúčastniť a byť na tomto zásede, tak aj s nimi budeme zdieľať zásluhy a aby z toho mali užitok a vyjadríme to tým, že trikrát povieme sádu. Sádu, sádu, sádu. Last but not the least, we individual each one with all the effort, we are slowly, slowly accumulating merits, or due to this all merits we accrued, may we free from ignoble people and associated with the noble people and the true people till the final emancipation of individual of each of us. a potom no, nakoniec každý z nás individuálne skrz tieto zásluhy, než, nech sa akoby, odvráti alebo nestretáva sa so zlými ľuďmi alebo s nevedomými ľuďmi, ale nech sa stretáva s múdrymi ľuďmi a až do no, úplného akoby, oslobodenia a dokončenia cesty. With that also we will say three times sadhu a s týmto tiež trikrát povieme sádu. Sádu, sádu, sádu. Uh, in back in Sri Lanka we do in now in, in chanting Pali stanza. So I will chant the stanza. Those who know may follow, others may listen carefully, uh, li listen attentively. Čiže uh, na Sri Lanke tu recitujeme nejaké uh, verše Eh, mm, ja tiež budem recitovať. Eh, mm, tí z vás, ktorí to poznajú, tak sa ku mne môžu pridať a iní z vás pozorne počúvajte. Ittavata ce ammehi sampadang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabbe sampatti siddhya ittavata ce ammehi sampadang punya sampadang සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එත්තාවතා චගම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදං වෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිපාන පත්‍තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමි බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්‍තියා සාදු සාදු සාදු Thank you very much for your translation. Hm, ďakujem pekne za preklad. <laughs>